haur eta gaztetxoak ostegununtan sartuko dira berriz uh, ikasgeletarat, bigarren sartzea pandemia giroan, honek ekartzen dituen antolaketa desberdinekin, sehaskak nola aurre ikusten duen sartze hori aipatuko dugu orain, elkarteko presidentea den Peio Jora Juriarekin, egunon zuri? Egun. no. Beaz, eh, Frantses gobernuak osasun eh, protokoloa zoinden errandu joan den astean, eh, bigarren mailakoa zela eskualde untan, ondorioak, ote badirea, zuen antolaketan? Ba, Ege erran protokolo hori, bigarren mailako protokolo hori, kasik da uh, jasko ikasturte bukaeran genuen protokoloa. Bela, abiatzen dugu urtea, bukatu genuen bezala. maskak ezarriz, si urtetik goiti, distentziak errespetatuz, baina nala ere denak uh, presentzialan, lehen eta bigarren mailetan, eh, abiatuko dugu urtea denak uh, hori uh, berri hona da. Beaz, COVID kasu bat izanen delarik ara ere, protokoloa martxan ezagiko duzue, eta sertatuak ez bai. diren aurrak etxetik aiko dira, eta besteak gelan? Hori, kasu kontaktuen inguruan nola jokatuko dugun, hori beti bezala ARS-arekin ikusiko dugu. Eh? protokoloak balitu norabide batzu markatuak, beraz, uh, balin bada, eh, kasu positibo bat uh, klasean, zain berko dira, uh, diren aurrak kasu kontaktu izan dienak. Erra nahi du, aurroren inguruan, ibili ditenak, uh, maskarik gabe momentu batzuetan, edo harreman urbil batzuetan, eta horiek kasu kontaktu gisa deklaratu beharko dira, eta ez balin badira txertatuak isolatu beharko dira. Mhm. Ara hori, horretagurrek balio du uh, eskoletan, balio du ere eh, gizarte zibila osoan, eh? Mhm. lantegietan eta helduentzat protokolo berdina da, kasu kontaktu bat ez dena txertatua, isolatu berda, siurtatzeko ez duela bestinor kutsatuko. Mm -hmm. gelan, ala ere, eh, beharko dira zatiketak ez diten izan, txertatuak eta txertatuak ez direnen artean, behaz hori zuen jola izanen da behar bada? Hori, be, kasuan kasu kudatu beharko da, klase batean eh, bizpairu ikasle eskas bali badira epe batez, eh, klaseak normalki segitzen halko du, eta jarraipen bat egin merko da etxean gehitu diren entzat. Gero barakigu ere kasu bat baino gehiago gertatzen bali bada klasean, eh, iaz bezala epe batez klasea osoa esten halko dela. Mm. Eta horrek ere antolakuntza osoki uh, du, eta berko da improvisak eta initz, eta uh, egokitzapen hainitz. initz. Iaz bezala, mm, krisi egoera batean ebiliko gira, uh, eh, improbisaketan, baina eh, ditugun baliabideekin. Ez da baliabide gehiagorik ezagia izan, eta beraz horrekin uh, kudatu beharko dugu. Erakasle batek ez du klasea egiten al presentzialan eh, talde erdi batekin, eta distentzialan beste talde erdiarekin, izan beharko da bat edo bestea. Eta, eta buraxuak ere, beharko dute moldatu, klase bat ez momentu batean, aurrak zaintzeko etxetik, Barakigu, jaz eh, zaila izan da. Uh, eh, Jaren nuke kasik ikastola guzietan, nukan ditugula kasu positiboak jaz. Esteak ez denetan, baina uh, klase estea inizi ukan ginituen. Eta sartze honetan, pentsatzeko da ere uh, berriro izan diela. Hmm. Inzidentzia tasa aski gora da, unetuko. Uh, iaz urtea biatu ginen sifra parago palago batzuekin, aurten sifra gora dira. Badakigu ere sartzearen ondotik, uh, ba, urrak berriz uh, ehm, nahezketa mugimenduak aldatzen dira, eta nahizta neurriak eni zartu den ikastoletan, ehm, aldaketa hori, oporetatik sartzerat pasatzeak, intsientzia tasa hori ere aldatzen duela, eta gerta daiteke ondoko hasteetan berriz uh, leku batzuetan uh, eh, sifrak eh, goratzea eta protokolo aldatzea. Mm -hmm, Beaz aldaketak eh, izaiten aldira, dena, eta egokituko ziste. Hala ere, joan den urtekoari konparatuz, eh, aurten berritasuna da, amabi urtetik eh, goiti, xertua edatzeko neurriak hartuak izan direla, Blanker ministroak errandu, beraz, sertatzerat joan behar zirela haurrak, ikastolek, jol bat ukanen duzue, xertatze edatze hortan? Momentuko ez du, ez egu deus galdetua alde, hortatik. Gu, txertatzea gomendatu da, baina uh, txertatzea ez da behartua. Beraz, uh, edonok uh, bere autua egin behar du. Ez dugu, ez, dugu guk uh, autu bat uh, uh, eskola batzuetan, eskola publiko batzuetan, uh, gobernuak itzeman du kanpainak kampainak abiatuko zirela. Guk ez dugu horren uh, berririk momentuko, ikusiko dugu. Barakigu, aujan uh, amabi goiti, erdia gutxi goa beda, txertatu dela momentu horretan eta egia uh, protokoloa harinduko duela uh, txertatzea initz bali ma da, klase este berba gutiago ukanen ditugula, menan gero hor uh, norberaren autua gelditu berda. da. -hmm. Errektoretik ez duzi gutun bat uh, ukan, sertatzea behar zela antolatu eskoletan, adibidez uh, autobusak sertoguneetarat joiteko edo sertatzaile eskolarat jiteko? eskola batzuek iduriz ukan dute horako gutun bat? Ez guk eh, olakorik ez dugu ez dugu kan uh, eh, badakigu, eh, ari lan tolatzen, uh, eh, nahi txertatze zentroak eskoetatik, kolegioetatik bereziki urbil ezari mm. uh, eskola demoran ere antolatzeko txertatze kampainak nahi duten entzat, baina hori ainiz gauza, aipatu dituzte plantan ez dira oraindik ezariak, eta ondoko egunetan aski izan dira gauza batzu, baina ez da gehuian gure kolegio guzietarat zabalduko den eh, horrelakorik. Uh, Eta hor gaipatu ditugu e, eh, e, eh, sertoak eta urrak erakasleen aldetik, e, saskan, e, dira erakasleak ere? Ah, erakasle guziak bezala, hamar erakasleetaik behatzi txertatua dira, bidosiekin. Hortan gira, kopuru mailan uh, frantzian eta saskako erakasleak bestak bezala hor gaindi ibili behar dira, uh, amaretaik sortzi eta behat ziren artean uh, txertatuak dira, uh, batzu ez, batzu kere ezin dutelakotz, batzuek ez telakotz nahi, Baina hor uh, ere, uh, txertatua ez da behartua, beraz hor uh, mm. ere autua izan behar da. Uh, aldaketa gutxi ekartzen du eskola batean, erakaslea txertatua izateak edo ez. Uh, kutsatzea arrisku bat gehiago izan daiteke, protokolo zorrotzago bat izan daiteke, erakaslea erreskiago gelditua izaten albaita, isolatua izaten albaita, kasu kontaktu ez bari bada txertatua, baina eh, ez du incidentzia ondidik eh, eskolako funksionamenduan normalean. Mm -hmm. Irakaslean ongi izaitea aipatu du ere eh, ministroak lantxari emendatzea gehituz 2008 bitik aintzina, horren berri, okanduziesiek, sehaskan? Ikusi ditugu sifreak, bai. bai. Hon izatea hobetzeko eh, eh, soldatak hobetzea egidea ona da, baina uh, hainbat hilabete ez da bidaren dutik uh, emendatze hainapalak emanez, baliteke, erakasleak gehiago gaitzituak izatea hon izatea baino. Uh, momentuetan uh, erakasleak uh, ezkuntza ministraren zaren kontra aski asfarre dira, irauten du, eta ikusiko dugu. Baina hori erakasen soldata uh, gobernuak duk udeatzen. Mm -hmm. Eta gian uh, eh, komponbideak atxeman nintuzte eta erakasleak merexi duten errespetua erakutsiko dute momentu bat emuruan. Mhm. Sartzea mm -hmm. biztan dena urbiletik eh, segituko dugula Euskal irratietan, behar bada azkenitz bezala peio jorra Hor, uh, entzuten ginuen joan den asteburian, uh, eh, dunian eloitzuneko ikastolak uh, berroita amar urte ospatzen zituela, mikusekoak ere bai, behaz ikastola xarrenek berroita amar urte, mende erdi, eta familia betia undituz baitoa, bardo zen, uh, behaz idekiko duzue ikastola bat sartzeuntatik goiti, behar bada bat uh, bardozeko ikastola horretaz zenbat haur eta nun eginen den txartzea? Bardoze, ah, bardoze eta doni bera eta mikuse ez mu, eh, ba, begik iska bizik edera da momentu berean ukaitea. Bai. eta amor urteak, mende erdi baten ospak intzunak, eta a, ah, sortu berriak. Uh, ah, iraila untan baitugu hainbat uh, ospakizun, eta hori berri hona da. Uh, eta pak markatzea eta ospatzea algarrekin ere dugun lana, beharrezko da. Zaharrenen artean eta gertetxoen artean. Okan entugu, uh, eh, haste eh, batetik bestelat, uh, eh, bardozeko estrenaldia eta ondotik amikuseko ospakizunak, beraz, uh, sinale biziki polita izanen da. Mm -hmm. dugu, aur uh, gutxirekin uh, momentuko, hor sartzea eginen dute, uh, zman bost uh, aurrekin, kusiko dugu, eh, sartzean uh, zehazki somat diren, eta hor badira tipi batzu eta zeila betetan hasten diren tipienak ez da beti jaixe. Abiazen dugu uh, pribatu batek uh, prestatzen digun uh, lokala batean, uh, udauntan gurasoak egukitu dutena, eta urtean zehar, uh, etxearen uh, egoitza bat eta rat gira, ah. um, uh, parta ditan egira, erriko etxearekin, badozeko erriko etxearekin, hori biziki berri hona da, badugu sustengua lokalki, eta badugu bereziki buraso talde bat, biziki motivatua, badakigu, ikastola bat sortzea ez dela erres, eta hemen hor bat dira, buraso batzu beren gain hartu dutena, hori ere matea, bada urte bat pasa, mm. hori prestatzen, lehen urtea, badakiko, lan, lan ez bete izanen dela, baina uh, berri biziki hona da, eskualde berri batean, haiko gira berriz Euskararen presentzia azkartzeko trasnak sortzen. Mm Ba mire esker zuri, bardozeko ikastola beraz kipi hasi, amikozeko ikastola bezala, eta urten eh, leku hertsian dela, eta unditzeko mentura ere amikozeko ikastolan. Ara, urbiletik segituko ditugun eh, sartzeak dira hauek, mile esker zuri peio jorra juria. Milsker zuai. Euskaliratiak.eus Euskaliratien web gunea.